السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك وأمبسلنا سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuihusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala tunaendelea na darasa la hadith katika kitabu cha al 40 an-nawawiyya tulikuwa tu kwenye hadithi namba mbili hadithi ambayo ni mashuhuri kwa hadithi Jibril hadithi ya Jibril na tulikuwa tumeianzia tulikuwa tunakaribia maeneo ya mwisho wiki iliyopita tukasema hadithi yenyewe ni hadithi ya Umar radhiallahu anhu annahu qala hakika ya Umar amesema bainama julusun بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم wakati sisi tukiwa tumekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja itala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi mara <clears throat> akatokea kwetu mtu ambaye nguo zake zilikuwa ni nyeupe sana shadidu sawadi sha'ri nywele zake ni nyeusi sana la yura alayhi atharu safar haonekani na athari ya safari wala yaarifuhu minna ahadun na hamjui katika sisi yeyote yani katika sisi ambao tulikuwa tumekaa katika ile majlis hakuna anayemjua huyo mtu aliyokuja hatta jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallama mpaka kakaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallama faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi akaegemeza magoti yake kwenye magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhdhayhi na akaweka viganja vyake vya mikono juu ya mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa qala na akasema ya muhammadu akhbirni 'anil islam ya muhammadi nieleze uislamu uislamu ni nini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akasema mtume sallallahu alayhi wasallama al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah muislamu ni wewe ushuhudie kwamba hapana pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah watokaima salata na usimamishe swala watoe zakata na utoe zaka watasoma ramadhana na ufunge ramadhani watahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila na uhiji nyumba ikiwa na uwezo qala akasema yule mtu sadaka umesema kweli faajibna lahu tukamshangaa yasaluhu wa yusaddiquhu anamuuliza na anamsadikisha qala yule mtu akasema fa akhbirni 'anil iman nieleze kuhusu imani qala tunakasema an tu'mina billah umwamini Allah wa malaikatihi na malaika wake wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume wake wal yawmil akhir na siku ya mwisho wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi na uamini kadari khairi yake na shari yake qala asema yule mtu sadaqta umesema kweli faakbirne anil ihsan nieleze kuhusu ihsan ihsan ni nini qala akasema an ta'budu allaha ka'annaka tarahu umwabudu allah kama vile unamuona fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ikiwa wewe humuoni basi yeye anakuona qala akasema yule mtu faakbirni ani saa nieleze kuhusu kiyama kiyama ni nini qala ثم akasema bal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama ni mjuzi kumshinda yule anayeulizwa qala akasema yule mtu fa'birni 'an as-sa'a nieleze kuhusu kiyama fa'birni 'an amaratiha nieleze kuhusu alama zake qala kuma akasema antadda al-amatu rabbataha pale ambapo kijakazi atamzaa bwana wake wa antara al-hufata al-urat al-aala tad'a ashya'i yatatawaluna fil bunyani na utakapoona wale watembea pekupeku watembea uchi wasiokuwa na nguo masikini wachunga mbuzi wanashindana kwenye kujenga majengo marefu kurefusha majengo thumma ntalaka kisha yule mtu akaondoka falabitha malia na katika riwaya nyingine imekuja falabithu malia nikakaa muda ambao nimekaa thumma qala kisha mtume akasema ya umaru ewe umari atadiri mani sailu je unajua ni nani muulizaji qultu nikasema Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi qala mtume akasema fa innahu jibril basi yeye ni jibril ataakum yuallimukum dinakum amekujieni ili akufundisheni dini yenu hilo nasi hadith na tulisema kwamba hii hadithi na kika cha wale mabwana ambao walikuwa wamefikia basi huko kuhusiana wale ambao walikuwa wanazungumza kuhusiana na kwa hiyo walipotoka huko wakiwa kusudia Ah, Makka basi wakaomba kwamba itakuwa ni vizuri zaidi kuwafikisha moja katika maswala kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kusudi tuweze kumuuliza yale wanayosema wale mabwana kuhusiana na habari za kale. Kwa wale waliofika kule wakafikisha kukutana na Ibn Umar radhiallahu anhu na waliomweleza kuhusiana kadhia ya wale watu Ibn Umar radhiallahu anhu akawaeleza kwamba mimi ni kumbali na wao na wao kumbali na mimi kisha akaleta hii hadithi akiwa anakusudia ile nukta pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa an tu'mina bil qadar na uamini kadari khairihi wa sharrihi khairi yake na shari yake sasa hadithi tulianza nukta ambayo tuliokuwa tumesimamia tulikuwa tumesimamia katika masala ya iman katika zile nguzo tano za kwanza za iman tukabakiza nguzo moja ambayo inahusiana na habari za al-qadar wal iman bil qadar yani pale aliposema wa an tu'mina bil qadar na uamini kadari khairihi wa sharrihi kheri yake na shari yake wal iman bil qadari na tunaposema kuamini kadari tunakusudia nini wal iman bil qadar wal iman bil qadari al iman bi anna allah qaddara kull ma huwa kain al iman bi anna allah قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وامنوا kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kila kile kilichopo mpaka siku ya kiyama kila chenye kuwa mpaka siku ya kiyama al-imanu bi anna Allah qaddara kulla ma huwa kainun ila yawm al-qiyamah tunaposema kuamini kana kusudia waamini kwamba hakika Allah amekadiria kila kitu chenye kuwa mpaka siku ya kiyama hii ndio الايمان ya al طيب وله مراتب اربعه وله مراتب اربعه وله مراتب اربعه المرتبه الاولى علم الله عزلا علم الله عزلا بكل ما هو كائن علم الله عزلا بكل ما هو كائن علم الله عزلا بكل ما هو كائن مرتبه ya kwanza katika kuamini kadari ni elimu ya Allah ya tangu kwa kila ambacho ni chenye kuwa ndio matokeo ya kwanza waamini kwamba elimu ya Allah ni ya tangu yani haina mwanzo azalan haina mwanzo bikulli ma huwa kain kwa kila chenye kuwa ilmu Allah azalan bikulli ma huwa kain elimu ya Allah ya tangu kwa kila chenye kuwa hii ndio martaba ya kwanza ya kadar المرتبه الثانيه وكتابته المقادير وكتابته المقادير وكتابته المقادير وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نفوانك كواك الله مقاديريه وكتابته المقادير نفوانك كواك الله مقاديريه kabla khalqi samawati wal ardh kabla ya kuumba mbingu na ardhi kabla khalqi samawati wal ardh kabla ya kuumba mbingu na ardhi bi 50000 sana kwa miaka elfu hamsini yani Allah subhanahu wa ta'ala aliandika makadirio ya kila kitu kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka elfu hamsini alishaandika hino martaba ya pili ya al-iman bil qadar ila imani ya kuamini qadar al-martaba ath-thalitha المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة ومشيئته كل مقدر ومشيئته كل مقدر ومشيئته كل مقدر ومشيئته كل مقدر na kutaka kwake kila kilichokadiriwa ومشيئته kulla muqaddari na kutaka kwake matakwa yake Allah kwa kila kilichokadiriwa ikiwa na maana kwamba kila ambacho ni chenye kuwa basi Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka kiwe je anapenda lakini kila ambacho chenye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka kiwe wa المرتبة الرابعة نمرتبة ينه وخلق الله وخلق الله وإيجاده وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه طبقا لما علمه وكتبه وشاءه طبقا لما علمه وكتبه وشاءه نعم uumbaji wa Allah martaba ya nne katika kuamini qadar ni uumbaji wa Allah wa khalqullah na uumbaji wa Allah wa ijaduhu na kule kufanya kwake vitu viwepo likulli ma qaddarahu kwa kila kile alichokikadiria tibkalli lima alimahu wa katabahu wa sha'ahu kulingana na vile elimu yake ilivyo vile anavyojua na alivyoandika na alivyotaka kibikadri ma alimahu wa katabahu wa sha'a kulingana na vile alivyojua na kuandika na kutaka hizi ndo martaba nne za al-iman bil qadar kwa jambo la kwanza kabisa uamini kwamba kila kinachotokea Allah subhanahu wa ta'ala anakijua jambo la pili lazima uamini kwamba kila kinachotokea Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika na uamini kwamba kila kinachotokea Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka na kila kinachotokea Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba مراتب منه فيدخل الايمان بهذه المراتب واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده وأن كل شيء لم يشأه الله لم يمكن وجوده ni lazima kuamini hizi martaba nne na kuitakidi kwamba hakika kila kitu Allah amekitaka kila kitu ambacho Allah amekitaka ni, ni lazima kiwepo kila kitu ambacho Allah amekitaka ni lazima kiwepo na kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hajakitaka hakiwezi kuwa kila kitu ambacho Allah amekitaka lazima kiwe na kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hajakitaka hakiwezi kuwa وقوله فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك نبال اليوسف ان يلذ احسان احسان نيني متوم اكتم ان تعبد الله كانك تراه ومعبود الله كما فيل نمونا فان لم تكن تراه فانه يراك كيو هو يجوك بابا احسان maktaba ya juu kabisa yani wewe ibada zako unazofanya zifanye kama vile Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> ah, uko mbele yake kana kwamba vile unamuona yani usifanye ibada za kijanja kijani yani yaani mfanyaji wa ibada usaikani kuwa mtoro baadhi ya nyakati za ibada usaikani kuwa hivyo yani wewe baada ya kuifanya uone kabisa kama vile uko mbele ya Allah yuko mbele yako unamuona mtu kwa hivi hakika huwezi kumkuta kwenye vipindi vya swala huwezi kumkosa huwezi kumkosa kwenye vipindi vya swala yani kwa dharura dharura ambayo pia kujifanisha dharura kweli ambayo ni sheria kwa nini kwa sababu bwana yeye anazifanya kwa ajili ya Allah anapokuwa anazifanya kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona martaba ya hali ya juu martaba ambayo tutakifikia hapo karani kazi imeisha jana tutakuwa nafanya ibada katika hali ya usahihi kabisa lakini mtume akisema fa illa mtakum tarahu ikiwa umuoni uhalisia ulivyo Allah subhanahu wa ta'ala kumuoni fa innahu yaraka jua kwamba yeye anakuona kwa kama umuoni Allah subhanahu wa ta'ala lakini Allah anakuona iwe usiku iwe mchana popote pale uwapo Mola anakuona في قوله أن تعبد الله كأنك تراه أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه تعبده كأنك واقف بين يديه تراه mwabudu kana kwamba wewe umesimama mbele yake yani ibada uko unazifanya uwe kama vile umesimama mbele yake tarahu unamuona kaanaka eh taabuda kaanaka waqifu baina yadayhi tarahu taabuda kaanaka waqifu baina yadayhi tarahu unamwabudu kama vile umesimama mbele yake unamuona Allah mtabariki fanya ibada za namna kama hii hakuna mashia kwanza lazima zitakuwa za ikhlas ibada zake ibada hiyo yote yani mtu anapokuwa anafanya anafanya ibada kama vile yuko mbele ya Allah ibada yake inakuwa ya ikhlas na vile vile anaifanya katika hali ya usahihi lakini mtu asiyokuwa hivi ibada zake zitakuwa za hivyo hivyo kwa hata kwenye kufuata kitabu na sunna mtu anapokuwa ana anakuwa na itikadi kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba amesimama mbele yake lazima atakuwa kufuata kwa sahihi haiwezi kawa kwa sura ya majaka majaka haiwezi kawa sura ya kubabaisha yani mtu anakuwa mwenye kufuata kitabu na sunna kwa hali ya usahihi swala anapokuwa na swali anaswali kwa hali ya usahihi na kwa wakati na sehemu sahihi limadha kwa nini kwa sababu yeye itikadi yake iko kama vile anasimama amesimama mbele ya Mola wake anamuona kadhalika funga na ibada nyinginezo kama kutoa sadaka na mfano wake kwa hiyo wewe ibada yako unayofanya ifanye hivyo wakati unafanya huwa unaitakiri kama vile umesimama mbele ya Mola wako unamuona lakini usikumuona basi uh, ujue kwamba wewe anakuona atumwone Allah lakini anakuona na yale yote tunayoyafanya katika uh, matendo na vile vile tunayozungumza katika maneno vyote vinadhibitiwa kwa hiyo ni jambo la sisi kuweza kuchunga matendo yetu na kuchunga maneno yetu tunayoongea matendo yetu lazima tuyachunge yao katika hali ya usahihi na maneno tunayozungumza lazima yao maneno mazuri ثم قال فاخبرني عن الساعه nieleze kuhusu kiyama فاخبرني عن الساعه nieleze kuhusiana na kiyama qala mtume akasema mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama ni mjuzi kumshinda yule anayeuliza kwa nini لانه اختص الله بعلم الساعه لانه اختص الله بعلم الساعه لانه اختص الله بعلم الساعه لانه اختص الله بعلم الساعه kwa sababu Allah subhanahu امجفسيه ta'ala amejihusisha yeye kujua kiyama kitakuwa ni hakuna katika viumbe anayejua kiyama kitakuwa ni siku fulani swala la kujua kiyama ni nini hii ni katika vitu ambavyo hakuna anayejua isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Allah pekee yake anajua kiama ni lini wajaa fi sunna anna saa taqumu yawm aljumaa amma min ayi sana wa fi ayi shahrin min as-sana wa fi ayi jum'atin min ash-shahri fala ya'lamu dhalika illa Allah imekuja kwenye hadithi kwamba kiyama kitasimama siku ya Ijumaa imekuja kwenye hadithi kwamba kiyama kitasimama siku ya Ijumaa ama ni tangapi ni mwezi gani kwenye mwaka au ni wiki ipi kwenye mwezi fala ya'lamu dhalika illa Allah hakuna anayejua hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala nimekuja katika hadithi sahihi kwamba kiyama kitasimama siku ya Ijumaa lakini tangapi hakuna anayejua mwezi gani katika mwaka hakuna anayejua wiki ipi kwenye mwezi hakuna anayejua hayo yote anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa kauluhu mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il na pale aliposema hakuwa mwenye kuulizwa kuhusiana na kiyama ni mjuzi kumshinda muulizaji maana tu maanahu anna al-khalqa la ya'lamuna mata taqum maanahu أن الخلق لا يعلمون متى تقوم معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم وأن أي سائل وأن أي سائل وأن أي سائل وأي مسؤول وأي مسؤول وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها سواء في عدم العلم بها معناه ان الخلق لا يعلمون متى تقوم وان اي سائل واي مسؤول سواء في عدم العلم بها معنى yake kwamba hakika viumbe hawajui wakati gani kitasimama معنى ان الخلق لا يعلمون متى تقوم viumbe hawajui kiyama kitasimama lini وان اي سائل na kwamba hakika muulizaji yeyote wa ayya mas'ulin na muulizwaji yeyote sawaun fi al-ilm biha ni sawasawa kwa kutokuwa na elimu kuhusu kiapo hakuna lejo kitu ambacho kinatakikana sisi tuweze kujiandaa wakati wote kwa sababu kinaweza kusimama wakati wote na kama kitasimama baada ya sisi kufa basi unafanya maandalizi ya wakati wewe utakaotoka katika hii dunia kwa hakuna hakuna haja kupoteza muda muda wa muislamu ni ghali muda wa muislamu ni thamani tumia muda wako kwenye ibada au kwenye kutafuta riziki ya halali si kwenye kupoteza muda kwenye vitu vya lahu vitu vya kipuuzi vitu vya kijinga vitu visivyo kurudishia manufaa yoyote kwenye maisha yako ya Muislamu tumia muda wako vizuri tumia muda wako kwenye kheri tumia muda wako kwenye vitu vya kusaidia wewe duniani na akhera وقوله قال فاخبرني عن اماراتها amaratiha ay alamatiha amaratiha ay alamatiha alamatiha alivyosema nieleze kuhusiana na uh, amaratiha amaratiha ay alamatiha zile alama zake sawa yui na yule anayeuliza hajui basi hebu eleza kuhusiana na dalili alama za hicho kiapo qala an tarida al-amatu rabbataha وجاء في الروايه ان تدعي الامه ربها na rabbaka ikanya rabba pale ambapo kijakazi atakapomzaa bwana wake nini maana ya haya maneno antali dal amatu rabbata kuna tafsiri nyingi zimeelezwa na ahli ilmu kuhusiana na maana ya haya maneno antali dal amatu rabbata التفسير الاول تفسير يا kwanza التفسير الاول تفسير يا kwanza إشارة إلى كثرة الفتوحات إشارة إلى كثرة الفتوحات إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي وأن من المثبيات وأن من المثبيات وأن من المثبيات من يطؤها سيدها وأن من المثبيات من يطؤها سيدها fasalidu lahu au fatalida lahu fatalida lahu wa anna min almusbiyati man yatawa sayyiduha fatalida lahu isharatun ila kathrati alfutuhati wa kathrati at-tabi wa anna min almusbiyati man yatawa sayyiduha fatalida lahu fatalida lahu فتكون أم ولد فتكون أم ولد فتكون أم ولد فتكون أم ولد ويكون ولدها بمنزلة سيدها ويكون ولدها بمنزلة سيدها ويكون ولدها بمنزلة سيدها تفسير يا kwanza ishara ila kathrati al-futuhat ni ishara ya miji mingi kufunguliwa miji mingi ambayo haikuwa ya Kiislamu kufunguliwa na kuwa ni miji ya Kiislamu wa kathrati tabi na mateka kuwa wengi ambao walikuwa upande wa makafiri kutekwa na kuwa uh, kutekwa na waislamu wa anna min almusbiyat man yatauha sayyiduha na katika wale mateka kuna kuwepo na mateka waki wa kike sasa katika wale matika wa kike man yatawha sayyidha kuna ambaye atakayeingiliwa na bwana wake ambaye ni muislamu fasadi dalahu na kumzalia fasadi dalahu na kumzalia fatakunu umma waladi yule mwanamke ambaye aliyomzaa yule mtoto kutoka kwa bwana wake akawa ni ummu uh, walad ummu walad hii ni musala wa kifiki ni neno la kifiki sema ummu wala mama wa mtoto wanakusudia ni ama kijakazi ambaye ameingiliwa na bwana wake huyo anaitwa ummu uh, alwalad wayakunu waladuha bimanzilati sayyidiha na anakuwa yule mtoto wake kwenye manzila kwenye nafasi ya bwana wake yani yule mtoto sasa anakuwa manzila ya baba yake tukiangalia upande wa mtoto au anakuwa manzila ya bwana wake tukiangalia upande wa uh, yule mtoto yule mtoto anakuwa manzila ya baba yake kwa hatua mzazi na baba yake ina maana sasa huyu mwanamke yule mtoto kana vile ni bwana wake kwa maana akasema maneno wa antadda al-amatu rabbat pale ambapo kijakazi atakapomzaa bwana wake wakila yani al-maana athani al-maana athani an yakthura al-huquq an yakthura al-huquq fil awlad أن يذكر العقوق في الأولاد أن يذكر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة سيئة كثر العقوق كثر يكثر العقوق في الأولاد يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد فيعامل الولد أمه معاملة السيد معاملة السيد أمته يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب من الإهانة والسب min al-ihanati wasab yakuru al-uquq uwasi kuwa mwingi yakuru al-uquq uwasi kuwa mwingi fil auladi upande wa watoto watoto kuwa ni waasi watoto kuwa ni waasi uwasi wa watoto kuwa mwingi fayuamilu alwalad ummahu muamalat as-sayyid amatahu mtoto akaamiliana na mama yake kama vile ambavyo unapokuwa muamala wa bwana kwa kitekaji wake watoto kuwa ni waasi mpaka muamala wa mtoto kwa mama yake unakuwa ni kama muamala wa bwana kwa kijakazi wake minal ihanati wasabbi katika dharau na matusi min al-ihanati wasabbi katika dharau na matusi hili leo likuwaje na katika vitu ambavyo vimepelekea hapo pia ni kwa sababu wenda wazazi kuwapoteza watoto wao katika malezi ya kijiji kwa watoto wanakuwa hawajui nafasi ya mama kwao bali naweza kufikia hatua watu wengine wakawa ni bora kwa mtoto kuliko mama yake watu wa watoto kwa wazazi wao hasa kwa mama zao umekuwa ni mwingi mtu anazungumza na mama yake kama vile yeye ndo bwana na mama yake ni kija kala kumgomea na kutaka yule mama afanye anavyotaka yeye haya leo yanasubiriwa bali kuna wengine mama zao wamewatupa kabisa mama zao wamewatupa kabisa hawana mpango na mwenzao inawezekana yeye yuko mji tofauti na mamake lakini ikapita mpaka mwezi hata kama mawasiliano hata ile kupiga simu na kusema mambo yanaendelea bali inawezekana yeye anakula vizuri anashiba lakini mamake analala njaa inawezekana yeye analala kwenye nyumba nzuri lakini mamake analala kwenye nyumba ya nyanya dharau المعنى الثالث أن تجد الأمة من يكون سيدا لغيرها أن تجد الأمة من يكون سيدا لغيرها أن تجد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها أن تجد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها أن تجد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها kijakazi kumzaa mtoto ambaye atakuwa bwana wa mwingine si bwana wake yeye yani anamzaa mtoto huyu mtoto atakuwa bwana wa mwanamke mwingine sio yeye hii kauli ya tatu tafsiri ya tatu ndio ambayo ameirajihisha Sheikh Uthaymeen lakini ya kwanza wallahu aalam ndo akabila swali ya kwanza ndo akrab ila swali yani miji kufunguliwa sana kuwa mingi mateka wakawa wengi nafikia hatua Ah, mtu ambaye yuko na anamwingilia kija kazi yule mtoto baadaye anakuwa manzila baba yake manzira ya baba yake yani kwa kama vile yeye ni bwana ah, wa yule mwanamke ambaye ndiye mama yake na kuna tafsiri zingine ambazo zimeletwa lakini naona tutosheke na hizo tatu ومعنى قوله wa antara الحفاة العراة alalata رئاء الشاء يتطاولون في البنيان na utakapoona wale watembea tukupegu watembea uchi mafukara wachunga mbuzi wakishindana kwenye kujenga majengo marefu marefu antara al-kufat laysa ni'al antara al-kufat laysa ni'al antara al laisa laysa lahum ni'al hawana viatu kwa hiyo wakawa wanatembea kwa kupeti ala urata laysa lahum thiyab hawana nguo ala urata laysa lahum thiyab hawana nguo alala ma indahum shay alala ma indahum shay hawana kitu maskini mafukara ria asha adili yao ni wachunga mbuzi watu baadhi mapolini watu mbuzi wanachunga tu hapo lakini yatatawaluna fil bunyani wakawa wanashindana kwenye kujenga majengo marefu marefu bimaana tataghayaru ahwaluhum tataghayaru ahwaluhum وينتقلون إلى سكن المدن تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن تتغير احوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان ويتطاولون فيها بالبنيان تتغير احوالهم وينتقلون إلى سفن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان zinabadilika hali zao tataghayaru ahwaluhum zinabadilika hali zao wayantakuluna ila sukna almudn wanahamia kuishi mjini yantakaluna ila sukna albudud wanahamia kuishi mijini waluna fiha bilbunyan na wanashindana katika hiyo miji kurefusha majengo hamia kuishi mijini au hata hiyo vijiji ambao walikuwa vikaanza kubadilika wakawa wanajenga majengo marefu marefu hii ni katika dalili ah, za kiama lakini dalili ni zile ndogo dalili zile ndogo zile kubwa zile bado hazijaji sababu dalili kuna ndogo ambazo nyingi zake zimeshatokea alafu kuna kubwa yani hizo zikishatokea hizo kubwa hizo ndo tayari kiama kimeshafika wakati wake na hizi alama mbili zimeshatokea antaja ama turabata zimeshatokea hadha namna kama kwa, kwa tafsiri zote aa, imeshatokea na vile vile hali imeshotokea imeshatokea watu ambao walikuwa mafukara leo ndio wamekuwa uh, matajiri majengo majengo marefu marefu thumma talaqa kisha yule mtu akaondoka zake thumma talaqa kisha akaondoka falabisa maliyan na katika baadhi ya nusa ikaja falabistu maliyan nikakaa muda maliyan ay zamana maliyan ay zamani nikakaa muda zama fulani nikakaa muda fulani zama fulani huu muda ni muda wa siku ngapi imekuja katika riwaya أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بعد ثلاثة أي بعد ثلاثة أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بعد ثلاثة أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بعد ثلاثة أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بعد ثلاثة أيام imekuja kwamba mtume alimweleza Umar baada ya siku tatu yani ile falabisu maria hii zamani imekuja kwamba baadaye kwamba alikuja kuelezwa na mtume baada ya siku tatu toka yule uh, mgeni kuondoka zake kwa baada ya siku tatu thumma kala mtume akasema kumwambia Omar ya Omar atadiri imani sa'i ewe Omar unamjua nani muulizaji baada ya siku tatu anamuuliza Umar je wale ambao wakati mtume anamwambia Umar hawakuwepo ilikuwaje hapa kuna ihtimali ihtimali ya kwanza kwamba mtume alishawaeleza wale ambao walikuwa katika ile majlis sababu Umar alisema baina ma nahnu julus inawezekana baada yule mtu kuondoka na Omar akafanyaje akaondoka kwa mtume akawaeleza wale waliokuwa wamebaki lakini ismali ya pili imekuja katika hadithi baada ya yule mtu uh, kuuliza yale maswali aliyomaliza kuondoka mtume akawaambia mrudisheni huyu walipotaka kumshia kumrudisha wajaona kitu hayuko kwa kuna ihtimali kwamba Umar alikuwa miongoni mwa watu ambao walienda kumtafuta yule mtu kwa hiyo mtume akaeleza hawa ni sasa baada ya siku tatu sasa ndo mtume anamweleza Omari kuhusiana na yule mtu lakini kumweleza kwake akaanza kumuuliza ya Omar ewe Omar atadiri imani sa'id unamjua ni nani muulizaji yule ambaye alikuwa na swali la swali unamjua yule qultu Omar mwenyewe anasema Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi Allah wa rasuluhu a'lam inasema wakati mtume akiwa hai Allah wa rasuluhu a'lam wakati mtume akiwa hai ilikuwa inajuzu kusema ama baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufa haijuzu qala mtume akamwambia fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum yule ni jibril yule mtu murdani wa yale maswali ni jibril amekujieni kufundisheni dini yenu Jibril amekuja kukufundisheni dini yenu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtuma ah, Jibril kwenda katika ile majlis ili kusudi awafundishe watu dini yao na katika hadithi katika faida tunazozipata kwamba malaika nao wanajibadilisha badilisha na wanapewa uwezo na Allah kubadilisha badilisha kwa hiyo hapa Jibril alikuja kwa sura ya mtu kijana msafi ambaye nguo zake zilikuwa nyeupe sana na kwenye nukta baadhi ya wale wanasema kwamba ni sunna kwenye majalisi ya elimu mtu kuwa msafi sio unaenda kwenye majalisi za elimu basi umevuka buka ndio yaani rafu sio unaenda kwenye majalisi za elimu ha? yani hauko katika haya ya tulab leo huku hovyo hovyo hiyo haiwezekani mtu anaenda kwenye maji serikali huko sawa <clears throat> huko huko sawa kuna faida nyinginezo ambazo tulikuwa tunazieleza katikati ya darasa ila kuna nakunu kadintahaina min alhadithi thani mpaka hapo tutakuwa tumemaliza hadithi ya pili na usbuul qadim inshallah sanadkhulu fi alhadithi thalith wiki ijayo tutaingia kwenye hadithi ya tatu